Se me caen los berres cuando me graba el Tao. Así que la papi. Música para los mafiosos. Ahorrense la cola, gatas. Tú viniste para la disco a matarte. Contra el piso, moviendo el roquete. Tú viniste para la disco a matarte. Arrancó la gira, nos fuimos al garete. Ando con vago logrado. espejada en la nave exploteado. en la si te gusta, quedo pa' más barro de tu cinto. La Joaquí regede. perra la que puede, puede. Salgo por la noche, vuelvo cuando llueve. Decirle a tu show, hacerle que pa' la nueve. Traje un par de juguetes pa' que la nena juegue Y dale bien duro, la moto al pecho, la guacha al piso, la llanta resorte. Lo hago repiola. Casi yo ando de Que sos piloto, tenés todos los R. Quiero que acelere y vos que me aferre. Fumando marimba, tirando, no cuelgue. Eh, A tu perro se le suelta la correa. Tira corte pa' que yo lo vea. Esta colita si gusta Tu rato y la de primera. Tú viniste pa' la a matar moviendo el roquete. Tú Arrancó la gira, no fuimos al garete. Soy de cara, soy atrevida. Que tu zorra ni se persiga. A la gila ni cabía La miro desde acá arriba. Vos duro, sacude tu moto. La guacha butaca, toda salto toto. Ahora estoy de moda, todos quieren foto La guacha atrevida, en el toto. Chihuahua de la banda, la vivimos a todo ritmo. La bacaneamos piola, guitarreamos a todo rington. en la avenida, 200 estamos lindos. Moretón en la pierna, Sin tu cintu, cintu, cintu, cintu A tu perro se le suelta la correa. Tira corte pa' que yo lo vea. Esta colita si gusta quea. Tu rato la chupó de primera. viniste la disco matarte. Contra el piso, moviendo el roquete. viniste Arrancó la gira, nos fuimos al garete. Ah, no vale nada toda la teca. me cae el bolsillo. <laughs> Ya hablo de los billetes imaginarios, rey.